Chunka tawayo kaj capítulo. Bautiza Juanta Herodes wañurachishan manta. Chay RE rey Herodes KASPAN Jesús manta noticiata oyarerurja. Chay me servegnen nerja. Paija bautiza Juanmi. Causareramos pan mi cainaña ateinioja. Nispa. Herodes miña opactara Juanta apirachimuspan, Carcelman posacherja. Chaipim cadenaracherja Herodias raico. rey Herodespa waugen Filipipa warmin micarja. Charaicum Herodesta Juan nerja. Dios leinin manjinaja, manam ALINCHU paywan casaracus Nispa. Chaime ERODESJA Juan GUAÑORACHEITA monarja. Asuanja manchacorja morunaconata paykunam Juantaja Diosmanta willakugpaq pa Herodespa santun chayramuptinmi, Herodiaspa warmi wawan tusurqa, Chayme hayllampi, chaymi llumpayta Chayme Herodesta. Chaymi juramentuwan Mapas imapas jonampa. junampa. Chaymi sipasñataq mamampa o umachasqan Herodesta nerja. Platupe hoykuway, bautiza Juanpa Omanta, Nispa. Chaime reija, yakikururja, y yaja juramentas jangraiko, inaspa convidas jankunapas uyaris jangraikum, kamachirja junankupa. Juanpa omanta carcelpe joromunankupaj kamachiptinmi, platupi apamuspanku si sipasman, pa'iñatagme aparurja Juan Hinaptinmi Juanpa poloncona. Riruspa cuerpunta aparejaco pampa, chaimanta merirjaco Jesús manguilla. Pichja waranjapaj mikoy manta. Jesús mi Juanpa wañukushanta yacharuspan, Zapayan Botipi pasakurja mana runapa kasjanman. yacharuspanko, rishanta yacharuspanku, llaqtankumanta pa jaterjaco chakillawan. Butimanta Jesús mi. Chay achkallaña runakunata hawaykuspa llakipayarikurqa. Hinaspam sanuyachirqa paykuna ukupi kaq unquqkunata. Tutay kuchkaptinñam Jesuspa disipulunkuna, payman asuykuspa nirqaku. Ñam llumpay tardiña. Kaypiqa manataqmi wasipas kanchu. Pasakuchunkuñaya, hichpa llaqtachakunaman rispa mikuyta rantimunankupaq, nispa. Chaymi Jesus ñataq nirqa. Manam rinmankuchu, hamkunaya mikuy kachichik, nispa. Chaymi disipulunkunañataq nirja. Pichqa tantawan iskay challwa kankasqallam kaypija kachkan, nispa. Hinaptinmi Jesusñataq nirja, apamuaychik, nispa. Runakunata pastupi tiyanankupaj kamachispanmi, hapiykurqa pichqan tantakunatawan iskaynin challwakunata. Hinaspa Hanak pachata hawarispan DIOS mangraciasta Jorja. TANTA MI DISIPULUN disipulunkunaman Jorja. Paikunañataqmi MI ayporja. SAKSANAN mikorjako Kukama. Chaymantam TANTA tantakunata huñururjako chunka iskayniyuq kanasta juntata. Mikuqkunam karjako pichqawaranja harikuna. Ichaqa manam warmikunatawan WAWAKUNATAHA YUPARJAKUCHO Hocha hawanta Jesus pa puris hangmanta. Jesus me disipulun kunata botimang yaikuchirha, puntas pa huchata chimpachkanankupa. Chaynapi kunata pay avianankama. Aviaruspagñatagme Jesus apallanrerja, uman Dios tamañakunampa. me Jesus apallan kachkarja. Disipulun kunanyatagme bote karutanya. karutaña. Hatong ulakunanyatahmi butita ni syulyataña lahyarqa, paikuna lawman llumpay tawayramuptin. Hinaptin miya hagallo wahaytaña, Jesus paikunamang asuykurqa, yaku hawanta puristin. Disipulunkunanyatahmi, yaku hawanta purikta rikuruspanko, mancharisqallaña haparirqaku. Wak hamanchachikom, nispanko. Hinaptinmi chay punilla Jesús nerja. Harinchakuychik. ñuqamkani ama Nispa. nispa Pedro ñatak nerja señor llay hamkaspaikeja kamachimoaya yakupa hawanta hanman par, nispa Chaime jesús nerja Hamoy, nispa chaime pedro oraikorja botimanta hinaspan puriyta corja yaku awanta, jesús paladón Asuanja sinchi wairawan mancharikuruspanmi, kuita hallarispan japarerja. Señor llay, salva y kuay, nispa. Chaime Pedrota makinmanta Tajaperospan Jesús nerja. Pisi y GRUNA Imanas jatag iskairayarjanki, nispa. Paikuna botiman sejaruptinmi waira TANERORJA CHAIMI botipi paipanya paipa panerhako. chihaptapunim Dios Diospachurin, nispa. Genezaretpi unquqkunata Jesus anuyachisqanmanta. Huchata chimparuspankum charurjaku Genesaret lauman. Hinattinmi chay sitiopi llapallan runakuna, Jesusta rejseruspanku, willanakururjaku llapallan muyurejnin llaqtakunapi. Chaymi payman apamurjaku llapallan unquqkunata. Inaspam ruega ruegakorjako, pachampa patallantapas hapiykunankupa. Chaymillapallan aling allinyarurjako.